الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن ذلة حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله farkon mantaduwa a wannan yin na ashirin duk da watan ramadana a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da takwas wanda ya dace da yin da sha takwas da watan ta shekara ta dubu da ɗari tara da kuma ashirin da takwas. A jiya idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da arba'in da tara. Mun ce na da wannan lambobin ne na ba da gurin. To da gurin da mun zama da hudu a cikin kenan ko? To, kafin haka akwai wani wanda ya tambaya ya kuma na cewa da Allah ya an samu shi yana magana ne kan halaccin karanta alqur'ani da wani yare daban ba larabci ba kamar ka karanta qur'ani mai girma da hausa ko da wani yare daban shin ya halatta kuma idan mutum ya yi wannan za a ce ya yi karatu in sai al'amari shi ne ba ya halatta karanta qur'ani da kowane irin yare dole sai da larabci وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين اللسان الذي يلجئون إليه آدمي وهذا لسان عربي مبين يرسل لا يتذكر القرآن وقد على القرآن دولية عليه تبون تبع العرب yanzu ba zai yi wa idan amma ta alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawm din sai in ce idan ya koyi tabbata da Allah wani gidan halittu mai sarawa mai jin kai amma da kira ne da kamako gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako da kuma da mu da barki ne da shi wannan ga shi idan kira ka muke ba sai yana idan ya da ta fara ne ba ta ne ba karatu da kana ka dole sai mutum ya koyi karatu yadda yake Allah da kansa abu na biyu shi ne waɗanda suke karatun ƙar'ani ta hanyar karatun Kirista. Wato eh, baƙaƙe na boko waɗanda za a rubuta kalmar larabci mutum ba zai iya koyon karatun ƙar'ani ta wannan hanyar ba. Dalili a nan gudu shi ne harshen larabci yana da kalmomi da harfa waɗanda babu su a wani yare duniya sai a larabci. Yanzu misali da ɗauka da غير المغضوب عليهم ولا الضالين wanda suke rubuta na ɗauki tsiri don sa rubuta cikin gaske in ka zo kan ba ba za su iya kowa ba sai da ke sa wani tsani ya ɗan da shaka zo in na akwai na da kauka ko harafin ko an yi da nan to idan ka zo da rubuta ba sai da in na akwai na da kauka an yi da nan da kuwa ina babban da hukunce na karatu wanda ya shafi nuna wanda ya shafi mutu wanda duk rubutu da karatu ne da bane da shi lokacin shi na koyi ba a kan yara sun da sun yi da karatu ba ta daidai da sun yi da karatu sun yi daidai da karatu da kuma ba wani ala alƙur'ani wani ya wuri da kowa da kowa da ya sarrafa aya da shi kai ayin mutum yanzu da zuwa lokacin da yake magana shi da harkar larabci shekara biyu da amma ya hanzu ko Qur'ani kuma ya yi shi da zuwa da yarma shi da Allah ya yi saboda haka da gida da iyali irin abin da muke ji shi wannan ranar ko ga shi amma da farin a cikin bayan magana da yake shi ne wannan da ka da kuma yi da wannan da ka da shi dole ne da mutane da yayi jawabi a masallaci da magarba saboda an da ɗauka kawai da nisa ta ci da ta ci abin yin kuɗi da ya sa na yi wasu ko kuma a ce ko kawai ko da ne ko ɗan sanda ne ba za a iya da ɗan da zai kare da ne ko Allah ya Yanzu za mu tashi aya ta yi ba shi ne. Na ta abu da biyu abu ne ne shi ne wanda ya da zuwa gaba da. Allah ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم قال أنك قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين فأتولي عنه اجتباه ونباه إلى صراط مستقيم إن إبراهيم لم النبي إبراهيم عليه السلام كان أمة يا الأمة قائلا ميتاء لله لأبيده سبحانه وتعالى حديثا فليا يجب في أكم يجب في أكم يجب في أكم المسلم والذي بوضي ودفع يوضي كتبت شرعية في أكمية يتكي أبو الله ولا يؤمن المشركين هو بيتاء في السنة السنة إن إبراهيم كان أمة قال لله في حنيفا ولم يكن من المشركين فقط أنه هو يرى في الشيء الأمة لكن ولا دعا لما تقول أن يرى أي كهيد الأمة ما يقول الأمة أنا أقول إن هنا يقول أن الإمام النبي يكتب يقول أن يكون أي كهيد سبب الشارع وما لا يقع سبب من يكون ذلك يعني أن الإمام يكمت من يكون كهيد الخير to yana zama shi kaɗai al'umma ne domin jaruwar al'umma tana rayuwa ne da karɓar sakonsa na kansa. Sai idan malami ya lalace sai ita ma al'umma ta lalace, idan ko malami ya jaru to kuma sai al'umma ta jaru. Yanzu shi ne jaruwar garin Maiduguri yana buƙatar jaruwar wasu mai malamai guda hudu ko guda biyar. in duk suka gyaru sai duk gari ya gyaru in ɗaya ya gyaru yanzu abu saura ko ya da kuma su gyaru da abin sauran su gyaru in an samu biyu ya san da sun ya gyaru haka haka haka a cikin sauran su yanzu shi ma da shi a ciki ba ya ba da ba da an da ba da ba da minista ya da ba da kuma da ba da mu an ya da ba da ya da ruwa da ba da idan malamin nan zai tsora waɗannan mutane akan tafarki madadi shi ke na huta amma idan yau wala wala kowa sai yi wala wala a cikin siyasa yi wala wala a harkar kasuwanci yi wala wala a nasarar mutum da ayyuka yi wala wala a harkar mutunci sai duk ta duk rayuwar umma da ila jaruwar a zai yi ayyukan Allah zai yi ayyukan lafiya wannan zai yi cikin su fara na wani duk ma ka yi Allah ya wata bi ta hadisan rabu da hadisi ne take har kullum ana kan kai ne a kan ta sanan farka wanda ya kace ko wani da ya ga wato kullum yana ya kan kullum ka wani da Allah ya kan kullum ka kowa ya san cewa menene manufar rayuwa ba ta da hadisi ba ta da hadisi na fata da ya yaran turai amma yan da gwamnatin ƙasar sri da ya abin da ke faruwa a wannan ayar wani bawan Allah ba da wani ana ko a yanzu ya ce shi ne da wani amma kalmar da ya yi da an fara da kalmar an annabawa al-anbiya ko annabiyyu a cikin aya daya sai da Allah ya yi kuma da kalmar sannan al-anbiya kuma da kuma da kalmar Allah ya yi da Allah wa rasulullah ko la ta annabiyyu an Allah alaihi bil nabiyyi wa al-nabiyyi wa shuhada wa salihin كان النبيين ونبي لهم الثالثون ثم والذي يدعون في ظل النبيين في حرب ودرجة عند الله من الثالثين amma an yi an ce a salihu wa inda ba su ƙara yin janna salihu ba a cikin yi ko da cikin wani bayan wani wani bayan wani annabi yadda da ke da wata ne mutuwar ko alhiji da salihu na ƙarfin da ya yi wani yi ko na ƙarfin wani bayan wani wani bayan wani kai ma a salihu da aka kuma ga a cikin yin waɗannan ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك سلم وهي يسوع إليك وقال أن محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إما تبع دين النبي إبراهيم حنيفا هذا الحسن في وطن الدين نزول وما كان من المشركين أن الإسلام عليه السلام بيتكم في السنة ومسيح أن الله صلى الله عليه وسلم ومسيح أن في في عقيدة وشريعة أن يعلم محمد الوجود في هذا أن عليه السنة في الجاهل في الذي يأتي الأمر أن يجب أن يكون من أن إبراهيم يتعلم في يوم من يتجل أدين أن إبراهيم ومن الذي قال فيه يقال من شيء ومن من جمال الناس هذا هو حتى كما بعد هذا إذا بدي أتقاوى بيت أبي هذا هو من وآل هذا الجدود الطيب كل هذه الدنيا وكل هذه الدنيا أكبر الناس ولي ولي أن كنا لا نرجو بشرا وسلام على إبراهيم وأرادوا به خيرا وسلم والذين يقولون لهم إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا خلقا وجعلناهم آمنين الذين يأمرون بأمره وأوحينا إليهم قيل الثلاثة يقام ثلاثة إذا أتفا وكانوا لنا آمنين فأعتمدوا بحضور ثم ألا يبدأ فأعتمدوا بحضور تعبدنا الله وليم الوجه أهل وضع لهم يعني سميع من أمين سبيل akan dawa a jikinyar da mu an zama a gasar Allah da sallam cewa ne yau da biyar a nan ba saboda tsayawa a rayuwar ba ba a rubu da su da biyar ala ko jin daɗi daga kan manufar na kan gidan daɗi. Mai kuma wani ne da sun na zan sun da wani. Kare ya ta abu ne ne wanda ya ta abu ne da ba ya mafi. Sai ba a hada a gidan saboda na mata mun da ke jawo wa da da da da da ko da da Thank you. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت lallai an mayar da ranar a alladhi la yaqulu bi wa da yaqulu alani wa la yaqulu bi shi yahudu bi dalala annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mun ne farko amma ne ne take ayatul kurwa amma mun ne na farko amma ban gaba cewa alan da ya amma ne yake sabo da ne kamar da ya ga mun da mun yi ne ma ku da ranan juma'a sai ta da hudu sai suka zaɓa gaba da fara suka zaɓi ranar lahadi yake mu ko sai Allah ya ra ya ya shirye da mu zuwa ranar da kowace da zanto shi ne idin na mako shi ne ranar juma'a shi ne an mayar da ranar da zanto ranar mako ranar hutun mako da ranar idin mako a nan da bai zaɓa da kofi da waɗanda suke tsakani suna da cikin juma'a da ke tare da su وإن الله لا يحكم بينهم يوم القيامة لم يكن به تعالى به كل شيء فكان قرآن ذات القيامة فيما onde Jesus je shi kai dan lokacin da yake annabi ta zo ya rubuta ko sai da yin din abin da ya mu ta ba zaman ko shi ya zo shi da lokacin da zo a rubuta ya da sai annabi ta ce da alim kama anta la hawla illa rabbus samawati wal ya ka ko wa da cewa ba wani ko ta da dubi da rubuta sai ubangiji da ubangiji da Allah ya yi lokacin da ba da dubi ka wannan da ya da Thank hanyoyin ya yi to wanda ya san gaskiya da kama shi da ya yi Allah ya yi annabi ko wanda bai zama ku wannan sai dai yi zage da kudi hariya ya ka da da yi ko wanne da abin da ya dace yayin da kamar da farko ya amfani da usulu da yan da biyu da da kuma ta da dole ne wani da kuma da ta musu matakan mutane da ta musu kanta ya sai to a mutane da suka yi karatu ko wani da suka yi mako ba da suka yi ba an yi da ba. ya da wannan ba da bukatar da yi abin da suka bukatar mu da mutane da suka yi ko na boko ko na arabiya wanda suka ba duk ba a koya ko a zama da ke da dalili to wannan take da wajen koro da idan ka ba ta shi ya shi da ya yi ba to wannan ko shi ba wannan ba ya da wala yana da kuma shi daidai wani koro ba dan sanin shi dan Allah ya ko wani ya ka ga da abin da shi ba ga wala shi ba amma ba ولا تؤذوا بالدنيا انما الذي هو اعلى وجه الله عز وجل في المسلم الذي يتولى وجهه ana cewa mafi da ya fi alfahari da kalabari a ala wannan juma'a na ya sai da kai shi ne mafi sani da wanda wanda kullum da mutum ba kan rikin wani ma kan jiki ya sani shi yi ajiye sani shi ko kuna alfahari wani ne a ala wannan da ya kalabari shi da ke da mun kan yawon ne ya mafi kuma da wanda ya kyautu a ƙarshen da gina mace ba wani wani da ya ke فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم إذا كنت تجدوا عقوبة وعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ثم يتمثل لتبقى في هذه الأكل مخلوقون إذا mutum ya yi maka daidai ba ya halatta karama amma ya ta da ramuwa kai daidai abin da ya maka ba wani ba ka wato wannan shi ne adalci shi ne insaf wannan shi ne amma da ba ya wuri kuwa ko ne sabiri ko ne shi ne kada to in ba ma da ba ya rawa ila mu ba wata wanda ya kada ba ya la shi bayani da shi wani ba an gudu da mawu amma shi da ya kada shi ne kada amma duk wanda ya kalwar da wani dukiyar ka ya la shi ya ba mun kaya na wannan da kan أن المدل أفضل ولو سيئة سيئة مثلها ومن أخى وعدها وعده على الله إنه لا يجوز الظلم وأن الظلم في بعض ومن يجب عليكم فعلى الله عليه من ماذا لا عليكم واتقوا الله الذي في حديث سبحان الله الله ورسوله saboda haka wannan shi ne cikin bayan cewa ko da wata ajiya ta kai mutum ya talwantar ko kuma a'a kuma ke talwantar maka an ta ke kowa ya maka amma ya ce ya ce a bai ta ko ne ka to Kuma da ne yake cewa shi ne mutum ya tafi da shi ne ma sai dai gaba ɗaya an naka sai da nan sai ya samu dama a gidan ko a da sai da wata haja ne wani kaya ne wani rediyo da yake wanda inda za ka ɗauke da kayi daidai da kuɗin ka ɗin kaji. Idan ka da yi ala, ɗan Allah ke ba a ko min nufin wa wuce. Ya yi ne wata ne a dubu. Sai ka zo ya zanta, ko gidan da ziyara, ya yi da zai kawo da ruwa zai kama da malamin bari da ɗan kamar da jini. Ko ɗin ka a ƙasa da zai wuce dubu uku. Sai ka tun ne da za a ce ga tsoshi. yanzu da kowa ya rawa da ya halaka sai da kuma wani ba ya kuma mutum ba wata in da ranin ki ne ya da ko kuma ko ki ne ko kuma da ke da wani ko da sai kai ko an ko ana ai ne mun amma kada wani ki ne mun mun sai da awada Allah ko yake la yakunu lahu al-aql minha التي ما ظلمه بها إلقاء على وكنا أمن المسجد لا يدعو وما صبرك إلا إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allah ya rubuta da ya yi wa masu duka illa billah a kullum da zaka yi ba dan kowa da ya yi domin Allah amin sai ya yi ciki da wani abin da mutane abin da mutane suke ciki ne kin da banka banka sai dai ba a yi wani ne duro da ba a da mu zai da min mai duro kada da ciki kun ji mai duro da dangane da abin da ka yi cikin Allah mai mai abin da Allah ya yi sai ya tsaya يدرك أن الله مع الذين اتقوا وبين تعالى إلى أن التقوى والذين هم يسلمون والذين هم آية أقول آخر الآخر بالموت أقول رواية تسكين السوالات في الآية والآية والآية آية أنت في الأمر أقول الأولى تسكين الآية والآية لأن في السوالات تسكين في سبيل لما تسكين الله يعني أقول رواية تسكين لأن يجي وإن هذا المتعاد من المتعاد وأن to da yi alamun sarki a wata suna yi na rikin ya wuce da kasa ba kuma a cikin dubarun da kowa da asibabin da kowa imamu ya kawo a cikin a ya a أن يتفقه يجي على الأسول أخذت وأقول النبي الذكر من الآية من يعلمه يعلمه تتبعون من قبل الرحال أنه تتوافى إليه ويقنع الميلين مدينة ويأخذ وجه المسيح يأخذ وجه ما يجب أن النبي يجب الله مدينة ويأخذ وقع مكة سيد الرسول الذي من هناك يجب الله مدينة والميلين مدينة آية تتوقع أنت تتوقع أنت تتوقع أنت تتوقع amma a ihsan kuma shi ne kyakkyawan mu'amala tsakani amma dai ku duba mutane kyawawan mutane ko su ban mutane su ko su yi tsariya an kyawawan mutane to ma'amala tsakani da wuri da ta yi babu yana aure wa mutane da wuri إن الله مع الذين اتقوا والذين هم الخمس يحبون والذين هم مؤمنون والذين هم الخمس والذين هم الخمس حتى عليك مع الذين اتقوا وهي أول وهي عامة هي عامة وعلم على قوة ما يكون من الله الأرض إلا هو ولا يحدث إلا هو الذي أنزل لك عليه إنما لا أنزلك عليها أو أنزلك في أن لا تخافا إنني معكما أسمع وأكذب من الغلط أي الغلط أي الجنس أسمع وأكذب هذا من الجنس وقد يكون هذا هدى دين لكنا فهذا غير مكتب في كل مجادلة لأن الدعوة تقول كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم وهذا أن هو سبب كل شيء الكل أقل من هذا الشيء كله كذلك amma ba su da duk da Allah ta rage shi da yin wannan wannan sai haka abu da cikin aya magana da zuwa kan lafi da kuma cewa ya da mutane inda bai gudu da zuwa kan lafi da ne kan zafi fa in ya yi kan wannan kuma ne da ilimin da yake da ganin sai mu ji kalmar samawati wa ardi fi sittati ayyam innaka ya Allah يعلم ما يلج وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون إن يأتي أمته على الأرض يأتي بيتك الأرض ممكن تأتي وهو معكم وما أكون على آية وما جاء أينما كنتم أبيت عنده إن يجب أن يأتي بيتك الأرض كلنا تعلمون ليه وقال يا معنى وانت اللي قلنا أنه وانا دفع معنى ma'ana yana tare da mu da jinka da ganin da ilimi idan ko kace a Allah ya saka wa shi da kuma yana da mu kuma a cikin da mu da jinka da ya mutu da wa an ga ko da an ce wallahi da ba ne mu ne ba Allah mai gani ne da wani da kuma wa ma ta kai ma kuntum wannan nabi ya ta ba shi ya ta da nabi ya ilimi sai ya ta da kan kuma da azuya ba in ta da haka ya da a kan kowace irin matsala matsala da matsala ke na matsala wani wani wani yana wani yana wani yana duk da sai matsala to idan ka zuwa da shi sai ya fara ya ya wannan da yi wannan da yi duka inda ka ga inda ka ga duka inda ka ga sai da fara ta da ka ga ya da lafi sai ko kun kuma da lafi da cikin da ana nan da ayoyin da Qur'ani ya da nan da nan ne ne da shi ba mun kula da shi da ka ne ne da ka da ne ne da ka ga ne da ka ga sai sai abin da ka ga ba ka da an ga ga da ka ga to ka ga an da ka fara saboda su ne da kawo da gabatun Allah da wasu da Allah ba abin da in ka kuma da addini ba wanda ya yi dole ba da ina da mu karin da ka ta ba wanda da ke ba da sun ji da ran da ne Qur'ani na da fatan yin da shi da gabatun Allah da Allah a abdu sai da Qur'ani sai da jima'i da Allah da Allah da Allah da Allah to yadda za mu yi da su ne ka ya ta da banda ka in ba mu an ta da ta da ya ta da ta da mun ta da su bima da da da da kuma eh da da da da mu ne ne wani bima da Allah da shi ne da ba da Allah kawai ya ta da ne ku ne da ba da ba mu ne ba ya ta da shi wanda da mu ya ta da wanda ba mu ne ba kawai wanda ba ne da ba wanda ba ne da ba wanda ba ne da ba ka ba da shi ne Mafiya an haka wata mafiya an haka Allah ta kowa da jin da jinin za ta iya yin amma mafiya ta ke yantacce tarayya da ce ina nan ma'an jinar da kawo wanda jin an yi tuno wannan jin da aka kama wasu guda uku yana tare da su kuma da taimakon yana tare da su da kulawa yana tare da su da babu a da lokacin dukkanin kamfe wata muka gudu ne. da wani shi kuma wani sura ta yanzu kuma ran da ya sun zurfi da kai kenan يعتبرون له تأكيد يقولون القرآن هم في الحديث وليس المحكية ثم سنة الفعلي حديث تقول بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعرضه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بأسرى. الذي تكتب عقيده وعنده أسرى بأرضه التي جيد بعضه. ليلة تأتي الخنجر الذي من المسجد الحرارة كما قلنا فيه الفرمان إلى المسجد الأقصى رجوع مسجد لكن وضمن أمتي التي كنت تنزل الذي بارك الله حوله أنه الذين أنزلت على دورته ليريه من آياتنا من وين كثير ذلك الذي تمرون مثلا من آياتنا ويقاتل الحاليين إنه هو السميع البصير الذي يجي الله تعالى هو السميع حين ولد الميتين والبصير حين ولد الميتين إن كنا الآية هنا بذكر الأعمال والإسرائيل لذلك ما يتحدث الحديث إسرائيل كثير كثير ذلك بعد النبي daga matsayin marka zuwa ga masallacin na gudu almajin al'adda wannan tafiya an yi tsaye a wani bangare na dare kuma an zo ne an tafi da shi a kan dabbar da ake kira wura wanda ta da al'adari ta take zo shi ba wata dabba mai tsauri in yadda hadisi ya tabbata cikin bukari da mutum yana faɗin saurinsa idan ta tafi kafa ɗinka na gaba inda take ajiye shi ne kira ta wajen da idan ka zo da kuma ka ta da wa inda iya yi shi ne da ke nan nan da ko ne da ke nan da ke ne ai da ka ki kuma da ni ka da wannan da ya zo a mun ya ku ka da wannan ya ku kuma da ni zo a kan a ka da wannan sallallahu alaihi wasallam da ya yi da a yi ka da ya ka da ni an zo a kan kai an zo a dauki kan har da malaka da ya da annabi sallallahu alaihi wasallam wa da ni wanda zai ba da cewa an yi isra'ili a mafarki ko an yi isra'ili da ruhun annabi ba da dangi ba to wannan ba shi ne magana ba magana an yi da ruhun annabi da kuma dangi kinsa kuma a fahimta ba a cikin mafarki ba domin da za a ce an yi shi a cikin mafarki ba a cikin jayyar domin sun zo ne mafarki shi da zan da rikata ya kamar kira da ma a mafarki ta ne da zai ba da kuma da zaka yi kan ba amma da cewa a kai sai da. ce da cewa da kuma daga mata zuwa bai da. mata idan sun tafi ba a ta tafi kwana a bai to ya ga ya yi ce wannan alaiya to kuma daga mata da wani wani kuma da kuma kuma ji a dawo kuma raina a wani bangare ne dai ba ma dai da ba ba su ce ba ka yi ne ne shi da ni da ni sai ka ubangi ta ala da zai kawo ta ya kawo da kalmar subhana domin sai ka kawo cewa abin da zai yi ba suna nuna ibiya wa Allah suna nuna kudura ubangiji ba za ta iya maka ba nuna ba zai iya haka ba kuma tsawaya ne inda tsawaya ne sai ubangiji zai iya kan sai subhanan ladhi asra bi abdi sai ne tabbata ma'ana kamala da tabbata kudura da tafiya da ilimi da kake da tabbata da wanda yake tafiyan da bawa sai ya kawo abu wanda kalmar abu kalmar da take da wa'ala ruhi wal kasbi da la ala ruhi wahdaha wa la ala kasbi wahdahu أرضه وجهت في عرض ليلا من الذي على الأرض وما أرض وهو أرض إن إجابة ذاك هو أرض أرضوه لتجربة من ذلك لا تبارك ذلك فنزل به تجربة يوم لا تبارك ذلك لا ولا مراد الحياة كل إيه شيء أروه إلى الرزق في الزمان أن ينزل إلى الوجه الأقصى الذي بارك حوله للرب من آياته يسمى هو أجل في يحاول وأن تلك وأنه سيد إسرائيل إيه وأن أرضيه في الجنسي عن ذلك da kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne zo da ya yi wa annabawa sallallahu alaihi wasallam kuma da yake ne ya da annabawa a kan farko ya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a zuwa ko to annabawa da sallallahu alaihi wasallam ya da ya da sannan kuma a cikin an ce annabawa da amma da to sai kuma da يقول عن هذا الإنسان يقول نفسه من الأمر من لديه قال بشكل لا تنظر أو الذي تنظر عن دين ومن يجد الذي يقع يعبر له جميعا ليس أخرى ومن غاية الذي ما في مثله حبيبي أبوه هو رائع في هذه الدنيا يقول أن هو أنت في حديث بعض ابن أبي بعض عزيز مسلم أنه رضي الله عنه مدارة التي يريد حديث أبو يعلى المسلم حدثنا لا شيء والأنبياء يسمون في قبورهم النواسط السلام الله حديث الحاكم النيسابوري أبو عبد الله شهيد ابن بشار يقول أبو باو أبو مريضا أتجد أنا مستنبوي ميزا کی دوائی دوائی میزا کی دوائی دوائی ایک سبحان اللہ من کل نکلا رضا دی کا عمر کا ایمان ہے کہ اس کا انت بندے کی کا عمر ہے imani da abu amma yaya za ku tashi ku yi ku yi ni ko ya na da an da ya an da wani amari wannan ya yi ke da yin lafiya ku da Allah ne ya yi ku kula da ba a hawaye ta hanyar tabarin da ido ke ta hanyar tabarin wani in wahayi ya akwai dole ne ta akwai in wahayi ya ce ba. karamin abu da yake mai ruwa yanzu zan kwanta kusa da kai yi barci a cikin barci na gama abin da ni ba har ni na gama kana nan amma ina farkawa ni ke ba ta na yi aikin kula ta biyu ina gudu na sha da kai in tafi in tafi har na fara ruwa na haye da kai ina haji na farka na fara maka kana ba na kudu ba su kudu ba ka sani ina gudu ba lokacin na fara cikin roba kai ka masa ruwan ba amma mun san kai na farka da kuma kai yi ya fara kan dole ana mai fara kuma dai yi saboda halin da ne na gwamnati ya ga bamban da halin da lokacin da halin da bayan mutuwa ya ga bamban da halin da lokacin sarki yi rayuwa sai na rayuwa din da bayan mutuwa ba abin da yake cikin da wani yi a fara da yi yake cikin yi dukkan waɗanda suka kai da wajen wannan yi ka fahimta da hankali ne yi in ya da rayuwar da gidan yi abin da yake bayan mutuwa a duka da bayan yi ya ga wannan yi da yi? yana farki ma abin da ke wajen ya zama mana abin da kuke a abin yanzu ya da yanzu da da kai da da kuma ya wani sai ya ai kan da shi ko amma mun kuma da da ko shi da da kai saboda ni ina cikin barci cikin barci ya ga wani an da shi ba har mutu ya ga wani an da shi ba abin da wani da na yi wa wani amma ba ni Allah ya da وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب من هو أن موسى عليه السلام والسلام وجعلناه هدى لبني إسرائيل لم يكن يدري ذلك في بني إسرائيل وفي الإسلام abin da ke misalin Allah ya kada min duniya dan ne ko da Isra'ila wa karfe tsakanin duniyoyi ko ma bayan na wakilin a matsayin majalisar lamar ma'ana ko ga Allah shi kai kuma da bakar gari shi kai kai da kai wanda ba shi ba wannan shi ne tare da cikin asara aka yi wannan mutanen kan da kuma ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا in duniya man amanna wannan munada muda an kafe harfin nidai ya zurriya da man amanna ma'ana ya ko zurriya na waɗanda aka ɗauke su cikin jirgin ruwa da aka annabi mu kudurar Allah kudurar Allah kamar da annabi mu ne inda ya kama abin da kuwa sai annabi mu ya ce ba wa wanda ke guda da shi ma'ana wannan magana duka mutane ne domin duk wanda yake nuna ne rayuwar yanzu jikokin jikokin waɗanda suka kai da jirgin ruwa da aka annabi mu ne Allah ya aiko da ya ko bana sai zuwa annabi cikin jirgin biyan da suka yi wani jiki kuma ya ɗauki nau'i guda na cikin dukkan dangin halitta masu nan saboda tsaya ne kan mai zai jini wannan ko kaɗai ne suka tsaya duk kan da bai ci jirgin wannan ba ya da ne da halitta bayan jirgin ruwa ya ci an duniya da mutane da mata da kuma sai Allah ya kawo su ne ya da ko da zai suka da suka hayyaka har mu ma da ba su kalma to shi ne Allah ya ce ya ko niyyar wa'anda aka yi cikin jirgin Allah na jirgin kuma su ya ko da wannan to suna da wato kafin da annabi da inda bisa na abin da sura ya kasance ba wani gobe da kuka da ni ko وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما فأتنا عليكم كتابا لنا إن شديد فجاءوا إلى نفسها وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا وقضينا إلى بني إسرائيل لم يمنعوا الذي ثم بايد العقار يزيع بني إسرائيل وعن كتاب أحسن للكتاب وإن يغني الشيخ وأن تسجن في الأرض مرتين ثم لإسرائيل وأن ينزل الماء فانتقاعت فيه ولتعلم بدين كبيرا ثم ذاك ذنبه ما تجي من كل جي من كل wani lokaci da Allah ke ba labari sun ta ɗau faruwa a ai ba ya kuma idan lokacin da cikin nan guda biyu abin da faru shi ne na guda da nan sai mutum ya da bayi na nan ina fata da ake kasa a kan nan na farko sai mutum da bayi na ta kama ba za a kama ta ta ya sai sai a cikin ma'ana su da yake da take ne da kai bayi wa kana wa'dan maqula wannan mun alƙawari ne an tabbata ko kun ko kun ko amma shi ne kana a lokacin da kake da wannan da kake da shi da yake da kana wannan dan mallaki ne wanda yake na dawo da duk da kan yi wannan kai ne kun kana mu ko in ka a lokacin da kai wannan kana sun yi da kake da wannan da kuma da lokacin Allah ya tsiro ya kai jina ta falo wanda aka zo aka bamu yaki da sarki annabi Dawud alaihi salam wanda da dadi da kuma bayan annabi ne kenan wato ya kuce wato da ne ko kada Dawud Dawud wa ta Allah ma ta ko ko in shi lokacin da ka ko Allah ya kun yi san lokacin da ka ni da ka ko kada ku tsaya ne ya kan wa kuma ni kun ma da Allah ne ka alai shi wa ba ya da misali da yake ne fara da yake alaihi wa ko abokan Allah wanda wani gudun kenan zai fi tattara a kan cewa waɗannan su da wahala ko su fi tattara a kan cewa da mutum ya ce abin halin mun sarrafa a yau. Ba mu zai shi da mana da yau. Ba mu zai na kuma amma da yau ne. Mu ba mu tsara a kan ku, ku dawo ku kira ɗin ku, ku gina biranen ku. Mu fara mutuwa dukiyoyi da yaya wanda an zo kuma a Mutum ya a bayan an ko samana. kuma wani ne zai إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا. وإن كتاب مثلا أنا أقول لك أنا أقول لك كتاب يا يا يا بيجي هذا اللي يجي كذا. abin da zai tabbatar muku da abin da zai yi da kuma rikin kalmar da take yi da ya fi jawo alaƙa tsakanin da Allah. In a kan ku a kan biya a lokacin kun kun so da ayyukan ku da maganganun ku da akidar lafiya to in yi da ni aure ya in aka yi in kun muna na aiki kun muna na magana kun muna na aƙida kana ya ya yi ka kun kuje kuma da kauna in ya ja da wani ya ta idan lokacin da ni ya zo na kalle da za ta tashi ni ya so zai zo a gon Allah ya kaddara haka domin ya muna na aƙida ya ɗanɗana muku ala wani yadda ne mafi da kama da kalu ba awwal marra ya ta da haka domin kun wanda ya ke samu damar su samu ɗaya sun zai كما ذكره أول مرة كما يجب السكة به أنه نقضي بإبادة ما على الكبيرة ويكبر أمد من سروطة ما على الكبيرة الذي تفعل السنة والسلام تفجير الجاسة wato ba a sake maka wannan shi kun sake maka nan biyu a sake kuma wata su ya su ba su wahala to shi ne da za su zo kada na biyu nan ko ya wani su zo kada na farko wani wani shin an yi da kun yi a ƙaunar da yake baya ko wani da wani da ta ko da wata ce an yi abin yawo inda lokacin kuma zan ka ya lalle ka tun an gari da yake mutum kuma da yanzu an san da kamun da dama an a wahalar da su da ku da yake mutum ba an yi wani lokacin kalama ce mai ayyubi a cikin ɗan da ya wanda ya dawo da mutum mutum ya dawo da mutum da mutum ne da yake da wani ko yanzu duk da yin kamar abin da ba zai ya ba a wajen aka dan Allah ya alƙawarin yin gudu da yi zama lafiya ba an yi zuwa lokacin ƙarshe zai zo a yi gudu in yi da gudu a duniya duniya da ya zama lafiya وهذا الله يرضى ولا يرضى وإن تقدم ربك ليأتن عليه إلى يوم القيامة من شيء سوى العذاب إن ربك لسميع العقاب وإنه لغفور إذا أنت قابل ما قال عن القرآن يجب وجود أدية ولا ضلالة ko al'amari duk lokacin duniyar nan sai wasu mutane da wanda suka koyi da kai su gari da miliyan uku ba amma wani sai ka da miliyan miliyan takwas kaddara take yi gudan duniya miliyan takwas haka suka faɗa da bakin haka suka faɗa da kuma dole sai amma da wahalar duniya ta baka kana kamar lafiya ayyaji ma ta ka akan ayyaji da biya da bila akan ayyaji da ka ka akan kawai dun gudu sai da mutane dun gudu ka da shi in gudu mawlana da mutane ya ka da wala ya ka da in yahudi walaya a ƙarfi ne shugabanni na ƙasar jina suka cewa domin da kakan masu ƙarfi suna cewa su bautar jina a jiya kusan da ɗan mutum wani da ya wuce ya yi rijiya idan da wanda zama lafiya a duniya. An yi zama lafiya a ƙasar jina mutum ya kuma. In ko ya da ƙasashe an yi na ƙasashe a ɗaukar ƙasar su amma duk da yahudi da ke jina cewa duniya su zai da ƙasar. Amma yayin da abin zai da kuma a yi da su a ƙasar. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا أقاربكم أن يرحمكم لن يؤذن به شيء أن يرحم أبريكم لن يكون أبريكم idan kun je da yawa amma wani hukum idan kun tafi koma aikin Allah sunna sai kun dawo a ga wani wani da an ji وهو أنت وأنا وحده وإن جهنم للكافرين عظيمة والذي سنسل جهنم يجوز له أخيرا من تنسيع وقمشي وقم كامل غريب وأن القرآن يجعل الله أكبر لنا ومن تدخل كما أخبر الله تعالى وما أريد أن أقول أبيك سرعة حالة وعلى أن يكون الدعاء إلى أن تسمع كما بيان الرسول الذين أقل عندكم ورسولا وما أقول أن داعي لأن الدعاء أنت فعلتين الدعاء da aka ko bukatar yan uwa waɗanda su za su iya bayar da taimako musamman na da ko ta maza ko ta mata su su kawo taimako za a tsara har zuwa wasu mutane da biya su gaba ɗaya waɗanda kuma za su taimaka da kayan abinci to su ma ana bayar da ko taimako na dukiya ko taimako na sutura ko taimako na kayan abinci idan an kawo waɗanda mutum su matsalaci a nan gurin akwai yan kunci na matsalaci su da faru irin na ta'ala da idan har an kama da kawo wannan taimako kuma za mu yi gaba Allah ya yi wa taimaka. sannan kuma Allah ta san yau da zai rawa da ko ko da kuma shi ne farko da dare da Allah kamar da aka ba ko ta ka Allah kuma dan ko da lokaci da ya ga ta da ma da ne ba kuma duk da shi da mun da ta yi kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh